Եթերում օրացույցն է։ Այսօր փետրվարի 18-ն է, դարվա 49-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1900 1913 թվականի այսօրը Մեքսիկայում Պեդրո Լասկուրայինը 45 րոպեով դառնում է երկրի նախագահ։ 1921 թվականի հենց այսօրը Երևանի բանտում բոլշևիկների կողմից կացնահարվեցին ու գնդակահարվեցին հայազգային 21 գործիչներ սպաններ, այդ թվում Սարդարապետի հերոսներ՝ Համազաս Սրվանստյանը եւ Նիկոլայ Ղորղանյանը։ Նույն թվականի նույն օրը Հայաստանի բոլշևիկյան կառավարության դեմ բարձրացած ժողովրդական ապստամբության մասնակիցները ազատագրեցին Երևանը։ Երևանում ստեղծվեց հայրենիքի փրկության կոմիտե, նախկին վարչապետ Սիմոն Վրացյանի նախագահությամբ։ 1930 թվականի հենց այսօրն է հայտնաբերվում Պլուտո մոլորակը, որը հետագայում դասվեց Գաճաճ մոլորակների շարքին։ 1977 թվականի այսօրը Երևանում բացվեց ականավոր զորավար Գայի Հայկ Բշկյանցի արձանը։ 1979 թվականի փետրվարի 18-ին Սահարա անապատում պատմության մեջ առաջին անգամ տեղում է ձյուն։ 2003 թվականին Հարավային Կորեայի Տեգու քաղաքի մետրոպոլիտենում տեղի ունեցած հրդեհի հետևանքով զոհվում է 198 մարդ։ 2013 թվականի հենց այսօրը Հայաստանում տեղի են ունենում նախագահական ընտրություններ։ Սերժ Սարգսյանը վերընտրվում է երկրորդ անգամ։ Այսօրը ծնվել են 1718 թվականի հենց այսօրն է ծնվել դանիացի բնագետ, գրող եւ նկարազարդող Սյորեն Աբիլդգորը։ Սյորենը նաեւ նկարիչ է եւ գծագիր, նա հայտնի է իր հնագույն հուշարձանների նկարներով, որոնք պահվում են Կոպենհագենի համասարանի գրադարանում։ 1745 թվականի հենց այսօրն է ծնվել իտալացի ֆիզիկոս, քիմիկոս եւ ֆիզիոլոգ Գյուտարար Ալեսանդրո Վոլտան։ Նա համարվում է առաջին էլեկտրակամարտ կոչի ստեղծողը եւ մեթանգազի հայտնագործողը։ Նա էլեկտրականության ուսմունքի հիմնադիրներից մեկն է։ 1877 թվականի հենց այսօրն է ծնվել հայ գրող բանաստեղծ արձակագիր Դերենիկ Դեմիրճյանը։ Դեմիրճյանը գրական ասպարեզ է իջել իբրև բանաստեղծ։ 1893 թվականին Տարազում լույս է տեսել Դեմիրճյանի Անդրանիկ բանաստեղծությունը։ Այնուհետև աշխատակցել է Տարազ Մուրջ նոր հոսանք բարբերականներին։ Առաջին գրքույկը բանաստեղծություններ խորագրով հրատարակվել է 1899-ին, երկրորդը 1913-ին։ Վաղ շրջանի ստեղծագործություններին բնորոշ են հուսահատության, վշտի, միայնության տրամադրություններ։ Հասարակության հոգսերով ապրող բանաստեղծը ձգտում էր հասկանալ կյանքում տիրող անարդարությունների պատճառը, սակայն բանաստեղծությունների սիմվոլիստական պատկերների մեջ այդ ձգտումը դառնում էր անորոշ ու վերացական։ Խորհրդածելով բնության ու մարդկային կյանքի մասին, Դեմիրճյանն ընդգծել է կյանքի անիմաստ լինելը։ Սա երիտասարդ բանաստեղծի որոնումների շրջան է։ Ազատության համար զանգվածային պայքարը բանաստեղծի մղած ժողովրդին հետ հոգևոր մերձեցման Այս շրջադարձի արտահայտությունը Լենք Թեմուր հայրենասիրական պոեմը, որտեղ Դեմիրճյանը դրվատել է ժողովրդի ուժը, երկել նրա անմահությունը։ Մարդկային մեծ սիրով ու լավատեսությամբ հետոգորված Գարուն ժողովածուն, որն ամփոփում է 1902-ից 1919 թվականներին գրած քարյակները։ Մինչև 1919 թվականը ստեղծագործել է գրական բոլոր ժանրերով, այնուհետև հիմնականում անցել արձակին ու դրամատուրգիային։ Դարասկզբին գրած պատմվածքներում Տերտերը, ավելորդ, հստամոք, սեփականություն նա դրսևորել է հումանիստական սկզբունքներ։ Վասակ եւ Հովնան մեծատուն դրամաներում դատապարտում է անձնական կյանքն ու եսասիրական շահերը համազգային շահերից գերադասողներին, որոնք հաստում են բարոյական կործանման։ 1923 թվականին նա գրել է Քաջ Նազար կատագերգությունը։ Նոր սկզբունքով մշակելով ժողովրդական հեքիաթը, Դեմիրճյանն ընդգծել է նրա քաղաքական բովանդակությունը։ Քաջի Նազարը հայ դրամատուրգիայի մնայուն գործերից են։ Հայ դրամատուրգիայի աչքի ընկնող նմուշներից է նաև ֆոսֆորային շող, Նապոլեոն Կորկոտյան, Կապուտան պոեմները եւ Երկիր հայրենի պատմահերոսական դրաման։ Դեմիրճյանի ստեղծագործության գլուխ գործոցը հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին գրված Վարդանանք պատմավեպն է։ Կյանքի վերջին տարիներին Դեմիրճյանը գրել է Մեսրոպ Մաշտոց վեպը, որն անավարտ է մնացել։ Դեմիրճյանը մանուկների համար գրել է Պույպույ մուկիկը, Արջուկ տրջուկ, Ծտապար եւ այլ ստեղծագործություններ։ Թարգմանել է Նիկոլայ Գոգոլի Մեռացոքիների առաջին հատորը։ Դեմիրճյանի ստեղծագործությունները թարգմանվել են բազմաթիվ լեզուներով։ 1883 թվականի փետրվարի 18-ին է ծնվել հույն գրող Նիկոս Կազանձակիսը։ 1888 թվականին Ռուստովային սպա գրող Բորիս Ապրելևը։ 1899 թվականի հենց այսօրն է ծնվել գերմանացի տնտեսագետ Էրիխ Կոզիոլը։ 1906 թվականի փետրվարի 18-ին է ծնվել հայ մարշալ Համազած Բաբաջանյանը։ Համազած Բաբաջանյանը ծնվել է Խաչիսար, նախկինում Չարդախլու գյուղում։ Սովորել է Ծնդավայրի դպրոցում, այնուհետև ընդունվել Երևանի Մեսնիկյանի անվան ռազմական դպրոց։ 1938 թվականին նշանակվել է գնդի հրամանատարի տեղակալ, մասնակցել ֆիննական պատերազմին ծառայել Կովկասյան ռազմական օկրուգում որպես գնդի հրամանատար։ 1941-ից 42 թվականներին մասնակցել է Վիտեբսկ, Սմոլենսկ, Ելնյա քաղաքների հարավային ռազմաճակատի գործողությունների։ Եղել է մեքենայացված կորպուսի բրիգադի հրամանատար, Դնեստրի գետանցման ժամանակ հրամանատարական հմուտ գործողությունների համար արժանացել է խորհրդային միության հերոսի կոչման։ Պատերազմից հետո ավարտել է ռազմական ակադեմիան։ 1956 թվականի նոյեմբերին ղեկավարել է Հունգարիա ներխուժած խորթային բանակի 38-րդ տանկային դիվիզիան, որը ներխուժել էր Բուդապեշտ հունգարական հակակոմունիստական հեղափոխությունը ճնշելու նպատակով։ Եղել է Օդեսայի ռազմական օկրուգի զորքերի հրամանատար, զրահատանկային զորքերի ակադեմիայի պետ, խորհրդային միության տանկային զորքերի պետ։ 1975 թվականին նրան շնորհվել է զրահատանկային զորքերի գլխավոր մարշալի կոչում։ Վախճանվել է 1977 թվականին Մոսկվայում։ 1918 թվականի այսօրն է ծնվել բանասեր, բնագրագետ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր Արմենուհի Սրապյանը։ 1922 թվականին էստոնացի գրող Լենինյան եւ Ստալինյան երրորդ աստիճանի մրցանակների դափնեկիր Յուհան Սմուլը 1930 թվականի հենց այսօրն է ծնվել հայ նկարիչ գոբելենագործ Ալեքսանդր Ազատյանը։ 1932 թվականին ֆիզիկոս, ֆիզմատ գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Վիլեն Ասլանյանը։ 1933 թվականի հենց այսօրն է ծնվել ճապոնացի նկարչուհի, գրող, հանրահայտ Beatles ամույթի մենակատար Ջոն Լենոնի կինը Յոկո Օնոն։ 1937 թվականի այսօրն է ծնվել հայ կենսաֆիզիկոս Արմեն Զաքարյանը։ 1944 թվականին հայ պատմաբան, պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Էդուարդ Դանիելը։ 1954 թվականի հենց այսօրն է ծնվել ամերիկացի դերասան, երգիչ եւ պարող Ջոն Տրավոլտան։ Ջոն Տրավոլտան Գրեմի եւ Ոսկե գլոբուսի դափնեկիր է։ 1956 թվականի այսօրն է ծնվել վրաց միլիարդատեր Բիձինա Իվանիշվիլի։ 1963 թվականին ֆրանսահայ նախկին ֆուտբոլիստ եւ մարզիչ Միշել Տերզակարյանը։ 1969 թվականի այսօրն է ծնվել հայ նկարիչ Լիլիթ Սողոմոնյանը։ 1971 թվականին ռումինացի պրոֆեսիոնալ բասկետբոլիստ եւ մարզիչ Կոստանտին Պոպան։ Այսօրը տոնում են Գամբիայում այսօր անկախության օրն է։ Ճապոնիայում եւ Ամամի կղզիներում դիալեկտի օրը, Նեպալում այսօր ազգային ժողովրդավարության օրն է։ Այսօր փետրվարի 18-ն է, տարվա վարտի մնաց 316 օր։